nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domthon Buharia ka pas një metodë të cilën e ka shkruajt hadithet. Edhe metoda e Buhariut kush e ka lexuar Buhariun, e di se Buharia e bjen kaptinën si rezultat i krejt haditheve çka i ka pru. Domthon nëse i ka pru 10 hadithe, faktikisht Buharia ka dasht me thonë prej qito 10 hadithe e ka nxjerr qët konkludim. Domthon, këtë ka parapri me përfundim, pastaj e ka argumentue me hadithe dhe fjalë të Allahut te bareke ve teala. Dijetarët kanë thonë Muhammed Abdulvehabi aspak s'ka dalë nga mënyra e Buhariut. Rahimehullah. Pse? Se ta bje kaptinë dhe kjo është përfundimi, rezultati. Ndërsa këtë çka vjen pas është argumentim i kësaj kaptine. Andaj në çdo send çka vjen, nëse s'e ke kuptuar kaptinën, kanë me t'u përzi. Kaptina është Prej mëkateve e ka përmend një ajet dhe disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka përmend fjalën e Allahut te baraka ve teala, "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin." Ata të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë njollos imanin e tyre me dhulm. Kur e kanë dëgju qët zbritje t'ajetit sahabët kanë rënë në gjunjë. Kanë ronë në gjuj. Pse? Se kanë thonë, a ka dhe njani prej neve i cili s'ka bo zullum? Krejt kena bo zullum. Apo edhe bajna zullum, edhe pse kena, kena besu e jena nënshtru, bajna zullum. Ngase ehli suneti besojnë se njeriu nuk mundet m'u zhvesh prej mëkateve në mënyrë absolute. Andaj, shekka ala sahabeti. A kanë e randë ky ajet për sahabët dhe se kanë shku te pejgamberi alejhi selam kanë thonë, ja Rasul Allah, ne krejt t'shkatërrumë jena. Pse? Ka thonë, a, a s'ka zbrit kjo ajet? Elledhina amenu, wa lem jelbisu imanehum bi dhulmin, dhe ata se nuk e kanë njollos me zullum imanin e tyre, ka thonë, cili prej neve, Rasulullah, s'e ka njollos imanin tonë me zullum, pejgamberi alejhi selam ka thonë, nuk është qajo çka e kini kuptu ju, nuk është qajo çka e kini kuptu ju, mirëpo, pejgamberi alejhi selam ka thonë, lejsel emru kema tedhunnun, Kështu qysh kini supozu ju, që ju ka shkue mendja, nuk është assesi. Innemel muradu bihi shirku. Vërtet për qëllim është shirku. Vërtet me zullum është për qëllim shirku. Andaj Allahu e ka pas për qëllim s'e ka njollos imanin me shirk. Elem tesmau ila kaulil abdi salih, a nuk e keni ndëgjue fjalën e robit të drejt, të mirë, Ya'ni, kush? Lukmanin. Ngase Lukmani më e vërteta është se s'a kanë pejgamber. Më e vërteta është se s'a kanë pejgamber, ngase pejgamberi në këtë hadith nuk i ka thon pejgamber. Është një prej argumenteve. Alam tasma'u ila abd salih, robin e mirë. Kur Allah xhelle ue ala e ka tregu se Lukmani që ka këshilluar djalin e vet. Pra me shirk, imanin e tina, atina i takon siguria absolute. Edhe kjo që ka përmend Ibn Kajimi, edhe Ibn Tejmija kanë thonë shijohet. Shijohet. Ngase pejgamberi ka thonë shumë hadithe, imani shijohet. Nëse do me ditë, dush me provu, me, me shiju këta, a je i sigur. S'a i frikësohesh dikuj tjetër, pos Allahut xhelle ue ala. Pos Allahut Tebareke ve Teala, atëherë dije që e ki godit diçka me zullum. me me zullum dush me kon i qetë n'mënyrë absolute nëse don me dit sa e ki teuhidin e plot nëse don me dit sa e ki teuhidin e plot pastaj Allahu xhelle ue ala ka thon ulaike humul muhtedun dhe këto janë të cilët janë udhëzuar Udhëzimi është me plotsu teuhidin dhe mos me njollos me shirk. Andaj kjo ka qenë tefsiri pejgamberit sallallahu aleyhi sallam për këtë hadith Madhështor. Për këtë ajet, madhështor. Domethënë, ata të cilët dojnë me gjetë sigurinë, qetësinë, mos m'ia pas frikë askujna, duhet me e lutë Allahun tebareke ve teala, iman i cili nuk shkulet prej zemre. Me, nuk shkulet prej zemre aspak. Domethënë, iman çka nuk përzihet kristal iman. Edhe ki me shiu që atëherë, sikur me e pa Allahun te bareke ve teala. Domthon arrin siguria absolute. Nuk andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka nxit për punë ka thonë edhe nëse bëhet kiameti mbjelle filizin. Pse? Dijetarët disa prej komentatorëve kanë thonë se për besimtarin është njësoj. A u çu dunjaja në kom, a është siguri absolute njësoj a për ta. Pse? Se e ka imanin. Ai e ka me adhuru Allahun xhelle uala në çdo gjendje. Andaj për ta nuk prish punë. Edhe nëse afrohet kiameti, edhe palë çka mu bë, për ata nuk prish punë. Andaj Allahu xhelle uala e ka përmend, edhe hoxha e ka pru për me argumentu kaptinën të cilën e ka sjell. Pastaj e ka pru një hadith të cilën dijetarët e kanë madhëru shumë këtë hadith. Këtë hadith e kanë madhëru shumë ngase është prej haditheve ma madhështore çka tregon për vlerën e teuhidit. Për vlerën e teuhidit, andaj këshillë le ta merr gjithsecili prej juve këtë hadith le ta lexojë shpesh dhe le ta meditojë shpesh. Hadithi është në Buhari edhe në Muslim. Nga Ubadet ibn Samit, i adhuruar, i cili i kushtohet pasimi absolut, nënshtrimi absolut, dashuria absolute, mbështetja absolute edhe kështu me radhë çka ka të bëjë me dashurinë dhe nënshtrimin prej degëve, nga se shtyllat e adhurimit janë dashuria dhe nënshtrimi. Çka degëzohet prej dashurisë dhe nënshtrimit krejt këto duhet me i kushtue Allahut tebareke ve teala, edhe krejt kjo e merr emrin ilah. Allahu xhelle ve ala na e ka ba la ilahe illallah në mënyrë absolute dashurinë tane dhe nënshtrimin tanë nuk ja jep vetëm se Allahut xhelle ve ala dhe kemi përmend batilin të kotën e atyre të cilët e, e komentojnë la ilahe illallah me tefsir të cilit tefsir nuk del nga tefsiri i mushrikve edhe këta janë të cilët quhen gjuhën e fukahave mutekellimin Që ky tefsir është tefsiri i mushrikëve. Wa la in sa'altahum men khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Nëse i pyet mushrikët kush i ka kriju qiejt dhe tokën, kanë mu t'u përgjigj sigurisht që Allahu. Atëherë, çfarë pse e kanë armiqsu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Masi e besojnë se nuk ka krijues tjetër pos Allahut xhelle ve ala. Mirpo kjo nuk është tefsiri i duhur. Kjo nuk është tefsir, madje kjo e thonë dijetarët është mukebara, mendjemadhësi ndaj asaj që e dinë ata. Mutekellimunët kanë dije. Madje Ibn Ibn Taymija thot me një vend mos më paskon wahji, na s'kishmi mujt me ju me ju nejt ball filozofëve. Filozofët, nga se çka i, i kanë i kanë tjerë, i kanë shoshit disa disa sende. Mirëpo na me lejen e Allahut tebareke ve teala sikur magjinë, Wahdehu është folja e fjalës tauhid. Andaj kjo ka ardhur si si përforcim i fjalës la ilahe illallah dhe shpjegim i fjalës la ilahe illallah për ata të cilën pejgamberi sa në fund ka me kallzu përgjigjen se kush i mbledh qeto qeto prej cilësive dhe i plotëson çfarë ka prej shpërblimit. Pastaj ka thonë: "Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu." dhe me dëshmu se Isa është Abdullah wa Rasulu, Robi i Allahut dhe i Dërguari i Allahut. Këtu ka demant për dy fe të mëdha të njerëzve të cilat i pasojnë, fe të qiellore mirëpo të devijuara. Pejgamberi alayhis salam do me na shpjegua në këtë hadith që nuk mjafton me shqiptue, po duhesh me e ditë bërthamën edhe thelbin e kësaj fjale. erdhëm te wahdehu la sharike lehu tash duke e kristalizuar dhe duke e filtruar mirë fjalën la ilaha illallah dhe me dëshmu se Isa është rob i Allahut. Rob i Allahut, demant krishterëve. Demant krishterëve. Se dhe ato thonë la ilaha illallah. Mirëpo edhe, edhe Isa. Edhe Isa është një pjesë përbërëse e kësaj ilahi. Që nuk ju ban dobi dhe kjo është shirk. Wa rasuluhu demant jehudve. Resuluhu demant jehudëve se ata kanë thonë nuk është Resul ai. Ai është bir i zinasë i, i një gruaje e cila ka bërë imoralitet neudhu billah. Kopil është. Ata kështu e kanë edhe kështu kanë menduar se e kanë e kanë kritizue. Abdullahi wa Rasuluh, rob i Allahut dhe Rasul. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Dhe kjo është sqarim i devijimit te cili kanë rënë krishterët. Kjo është sqarim i devijimit që kanë ra krishterët, se ato kanë thanë kelimeten min Allah. Allahi e ka përmend se Isa është fjalë e Allahut. E ka hedh te Merjemja. Ato qe kanë bo tefsir? Domethënë Allahu i ka dhënë Isës prej zotësisë tina. Prej cilësive të Zotit Isës. Edhe janë argumentu me kelime. Mirëpo Pejgamberi alejhi selam ju ban demant. Ju ban demant. Se kjo është kelimeten kun feje kun. Allahu xhelle ve ala ka thonë kur Allahu don diçka thot kun feje kun. Kjo kelime. Veç një fjalë është. Kun i ka thonë Allahu bëhu. Andaj Allahu xhelle ve ala e ka ba kun feje kun kelime. E ka ba te Merjemja. Dhe se Merjemja e ka ba Isën alejhi selam pa babë. Edhe kjo ka kon prej mrekullive. Mirëpo ato kanë mendu se kjo është dhënia Pos i Dërguar, nuk është diçka tjetër, Qad khalet min qablihi ar-rusul, Kanë kaluar shumë të dërguar para tina, shumë të dërguar para tina, Wa ummuhu siddiqa, dhe nanën e ka pas të sinqertë, në kulminacion të sinqeritetit, siddiqa. Pastaj u ka bo demant me një fjalë të vogël, saqë dietarët kanë thënë, Kjo fjalë është e gjithë rrën çrrënjosja e fesë së katolikëve. Kana ya'kulani at-ta'am. Ata dy kanë hangër ushqim. E ku është demanti pse kanë hangër ushqim? Dijetarët kanë thënë Allahu xhelle ve ala me këtë ajet ka dasht me na tregu se prej ushqimit çka del. Prej ushqimit çka del. Pasojat e ushqimit çka janë? Sende të cilat nuk përmendën prej ligsisë çka e kanë. Andaj Allahu xhelle ve ala e ka bën me isharat. Nëse ata hajnë ushqim, e ju e pranoni që kanë hangër ushqim. Ju ka fol me ata çka e pranoni për me për me i detyru me pranu atë tjetrën, çka është pjesë përbërëse domosdo e ngërthejnë ata. Ata e kanë pranu se Isa ka hangër ushqim, edhe nëna e vet. Andaj Allahu xhelle ve ala, nëse kanë hangër ushqim, kanë nxjerr ka nxjerr diçka çka është e neveritshme edhe me përmend. A është cilësi e Zotit qajo? Ai ju ka bë demant me këtë. Ju ka bë demant. Kana jakulani taam, ushqim kanë hangër. Në në menën dorën menë. Andaj Allahu xhelle ve ala ju ka bë demant me këtë edhe pejgamberi sa e ka përmend që duhet këta me e cek. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dhe fjalë e ka hedh tek Merjemja kun fejekun, pastaj ka thënë pejgamberi, dhe të dëshmon, Wal gjennetu haq, me thonë xheneti është haq. Kjo nuk është fjalë gjuhe. Kjo nuk është fjalë gjuhe me thonë ti xheneti e haq, se krejt e thojnë xheneti e haq. Krejt e thojnë xheneti e haq, mirëpo nuk vrapon pas xhenetit. Se kur thu xheneti e haq, wen naru haq, edhe zjarri është haq, si ka mundësi me qenë haq edhe ti me qenë pasiv, Si ka mundësi me qenë ti pasiv, a xheneti â hak edhe zjarri koka hak? S'ka mundësi. Nuk ka mundësi mu përputh këto. Nëse ti e beson se xheneti është hak, edhe nuk vrapon mas asajna, kjo është rrenë. Kjo është rrenë. Pastaj ka thonë wen naru hak dhe zjarri është hak. Edhe përgjigja cila është? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i mbledh këto, kush i mbledh këto besime, këto bazat të, të besimit edkhalahu Allahu al-janna e fut Allahu në xhennet ala ma kana min al-amal çfarëdo pune që të kishte çfarëdo pune që të kishte dijetarët kanë thënë çfarëdo pune pa marrë parasysh ka shumë punë nëse e ka qeta e ka realizue Allahu xhelle ve ala e fut në xhennet ala ma kana min al-amal Çfarëdo qofshin veprat e tina. Domethënë nuk ka shumë vepra. Apo, apo kuptimi tjetër, pa marrë parasysh sa gjynahe ka bo. Pa marrë parasysh sa gjynahe ka bo, dhe këtë kuptimin e dytë e sqaron hadithi i dytë të cilën e ka prue, të cilën e, e, e bje e, hoxha. Domethonë, pa marrë parasysh se sa vepra i ka të këqija, Allahu xhelle ve ala e fut n'xhenet, për shkak madhërisë kësaj çka ka dëshmue ky. Kjo është friga ime. Wa ridan bi ara'i rrijali wa kharsiha, edhe të kënaqshna me mendimet e rixhalëve, filozofave e ka për qëllim. E ka për qëllim edhe dijetarëve. M'u kënaq me me fjalët e hoxhallarëve, me fjalët e e njerëzve. Wa kharsiha, dhe supozimet e tyre, kështu, ashtu, kështu, ashtu. Kështu kjo ka thënë është friga ime, Ibn Qayimi. Nuk tutna pi gjynaheve po tutna mos ta marr une dikan tjetër gjykatës pos shpalljes të Allahut tebareke ve teala pastaj ka bo dua në fund la kane dhake bi minneti rrahmani mos e baftë këta Allahu kurr prej mirësisë tina domethënë e ka lut Allahun xhelle ve ala rrahmani mos e baftë kurr këta që une m'u tut pi gjynaheve apo mos ta marr shpallje librin e Allahut tebareke ve teala ngase ai i cili e merr Shpalljen e Allahut gjykatës. Ngase prej sahabeve kanë pas që kanë ba gjynahe, mirëpo e ka pas shpalljen gjykatës, edhe Allahu xhalla wa ala ja ka fal gjynahun. Saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë për njërin prej sahabeve, i cili ka ra në një vepër e e ka meritue sanksionin, ka thënë wallahi tawbja e tina i kish mjaftue Medinës. Kjo pse? Se shahida en la ilahe illallah wa enne Muhammeden rasulullah me hak. dhe me këta e kërkon ftyrën e Allahut tebareke ve teala harramehu Allahu alen nar Allahu ja ban haram atijna zjarrin ha ja ban haram atijna zjarrin hoxha e ka pru hadithin shkurtimisht ngase ka dash me me argumentue me shprehjen e fundit ndërsa ngjarja ma e gjatë është ngjarja e një sahabijit i cili quhet Utban ibn Malik el Ansari ka qenë Ni nja pi sahabijve i cili i është dobësue syni, s'ka pa. Edhe e ka thirr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ja ba te shpia e vet xhami. Domethënë m'u fal pejgamberi sallam, me ja ba legjitime që ai të falet te shpia se s'ka mujt me shkue në xhami. Pejgamberi sallam i ka marr sahabët e mëdhoj, Ebu Bekrin, Omerin, edhe ka shku me fal me ta namaz që me ja leju këtij sahabiut mos me dal në xhami ngase s'ka pa. Dhe Edhe pejgamberi sallam e ka thënë që këta hadith. Allahu ja ban haram zjarmit ati shka thot la ilahe illa Allah. Dijetarët kanë thënë, kjo është pejgamberi sallam i ka msu sahabët, ai shka thot la ilahe illa Allah, Muhammed Rasulullah, edhe e shifni tu punue, e shifni jebteghi biha vexhhe Allah, e sheh tu e kërku ftyrën e Allahut, ju mjaftoni me t'jashtmën. Mjaftoni me t'jashtmën, mos u përzini mrejna, mos thuni munafik kur ju s'kini delil, s'kini argument. Andaj pejgamberi a.s. ka thon Inna Allahe harrame alen nari men kale la ilahe il-lallah jebteghi biha uexhha Allah edhe këtë hadith hoxha e ka prue për me argumentue se teuhidi i fshin gjënahët i fshin gjënahët edhe Allahu xhel-le ue ala nuk nuk mërzitet apo qysh ka ardh në hadith la ubali nuk, nuk më intereson këto i kam fal këto nuk i fali edhe la ubali